Ali mu se razmišljamo. Ja sam Ali se razmišljamo. Znači, mogu biti od velikog i malog širka, je tetajju. Suje vjere, je tako? Suje vjere. Ovdje tetajju je od ptice, je tako? Jer je uglavnom suje vjere i najčešće vid suje vjere kod Araka bio u pticama. Kad bi odlučilo nešto da uradio ili na neki put da krenu, pa kad vidi neku pticu ili nešto, vratili bi se, je tako? izgube volju i nadu da će taj posao dobro izaći, odnosno imaju zlu slutnju. Pojavi se kod njih zla slutnja i strah od nedaće zbog pojave određenih životinja, predmeta, imena, osoba, brojeva. Sve to spada u tatajur i spada sve u sujevjeri. Pa onaj koji ne vjeruje u kader, ne vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala kako treba vjerovati i ne oslanja se njega kako se na njega treba oslanjati, ili će odustati od navjeri koji je imao, ili će ustrajati na njoj, ali sa slabošću ili tako i sa zlovoljom i bez čvrste odlučnosti koju inače bi imao da mu se to nije desilo. Pa je Rasul sallallahu alaihi sallam tako kad se to desi nekome od muahida i počne mu onaj vesvesa vezano za to podučio da se kaže Allahu la yati bil hasenati illa ant wa la yadfa'u sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah Allahu la yati bil hasenati illa ant ne dolazi niko o Allahu i ne donosi niko hasanat osim ti i ne odagnava niko sejiat dobro, je tako, osim ti ne odagnava niko zlo osim ti vola hevla, vola kuvata ila vika i nema snage i moći osim sa tobom osim sa tobom ovo je širk je tako ovo je širk zato što se u ovoj situaciji čovjek veže za nekoga drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i vjeruje da se šteta događa sebe u nekog drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. tako? Da zlo dolazi i da šteta je tako? Dolazi od nekog drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala da koristi, dolazi nekog drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i onda se srce ispunjava strahom od nekoga drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Od takvog straha i od nekih drugih stvari. I to je potpuno suprotno tabakulu i osnovcu na Allaha subhanahu wa ta'ala. Rekao sam da Rasul sallaha i sallam rekao u tom kontekstu da oju ađibuni al-fa'ru sviđa mi se optimizam. Je tako? Pa Resul sallallahu alaihi sallam zabranio šta? Zloslutnost i zloslutnje, a pohvalio šta? Optimizam. Zašto? Zato što ova zloslutnja je loše mišljenje na Allah sallallahu alaihi sallam. A optimizam, je li tako, je lijepo mišljenje o Allah sallallahu alaihi sallam. Kao što stoji u nekim predajama, ja sam kod mog mišljenja roba o meni, je tako? Šta znači? Allah subhanahu wa ta'ala u hadith kuci kaže ja sam kod svog, kod mišljenja roba o Pa ako lije po meni misli i optimističan i pravaveni i nada se mojoj milosti i pomoći, ja ću mu se smilovati i pomoći ga, je tako? A ako izgubi nadu, je tako? U Allahu subhanahu wa ta'ala milosti pomoć, pa neće ga Allah subhanahu wa ta'ala pomoći. Kako kaže Ibrahim alaihissalam, je tako? من يقنط من رحمة ربه إلا الكافرون أكو قبنا دو الله سبحانه وتعالى ملو استوسم كافر <coughs> أو بس على سبحانه Ne znam Znači, pa je Rasul sallallahu alaihi wa sallam pohvalio fa'al, pohvalio optimizam. Zato što optimističnost šta veže čovjeka za Allaha subhanahu wa ta'ala. Veže čovjeka za Allaha subhanahu wa ta'ala. dalun. Nije kafiru, nego dalun. Osim onih koji su zalutali. Pa je taj optimizam, znači, pozitivno sa te strane što se srca vežu za Allah, stvarno treba znači, na njega se ostane, od njega hajr očekuju. I to je u svakom slučaju lijepo mišljenje Allah, o Allahu subhanahu wa ta'ala. u hadithu kojeg bilježi imam Ahmed ibn Amra radijallahu anhuma da je poslanik sallahu alaihi sallam rekao ma baddethu tajaratu an hađatihi faqad ašrak odnosno men raddethu tajaratu an hađatihi faqad ašrak koga vrati tijela, znači sujevjeri koga sujevjerje vrati od njegove potrebe, učinio je širk. Učinio je širk u Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa šta je kefarat za taj širk? Kako da se, čime da se iskupi za taj širk? Rekao je Rasul sallahu alaihi sallam, ente kule da kažeš Allah vela hajra illa hajruk. O Allahu nema hajra osim tvog hajra wala tajra ila tajruk ولا إله غيره znači da potvrdi ponovo šta svoje vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala i oslanja se na Allaha subhanahu wa ta'ala ovaj hadith u kući je našto da zlostupnost i suje sujevjerje neće naškodit onome ko <coughs> kod koga se to pojavi kao vesvesa, jel tako? I ko to bude od sebe odagnavao, sa tim se borio i bude to mr, br, bude to mrzio. I šta je još vrlo važno, i ko nastavi u svojoj namjeri, i ko nastavi u svojoj namjeri, a ne odustane od nje, nego nastavi u svojoj namjeri, oslanjen se na Allaha subhanu wa ta'ala. Međutim, onaj kome ta vesvesa se produži, i on se opusti je tako u odnosu na nju i onda mu to preraste u u mišljenje strah i nešto drugo šta onda Allah subhanahu wa ta'ala baš može da ga kazni onim čim od čega od čega strahuje baš da ga kazni onim od čega od čega strahuju, strahuje. Zašto? Zato što je ostavio ono što mu je bilo vađe, pa to je da odagnava, da odagna tu tu sujevjer i tu zlo, zlo slutnju zbog nekih stvari. I mi smo prošli put spomenuli krinje, kada čovjek krene na put, pa vidi da mu je prešla crna vaška preko puta, pa odustane od puta, je tako? ili nastavi putem, ali je već izgubio volju i ispunjen strahom da neće uspjeti u svojoj namjeri koji je nakanio, na primjer, krenuo na ispit, ali tako, gotovo je propašće, on ide dalje, ide na ispit, ali nema nade da će uspjeti, ali Allah spanova tajna, da, baš da ne da propadne, ali tako? Zašto? Zato što nije to da glava od sebe, nije to prezreo i mrazio, ali tako? I povjerovo je, povjerovo je u to. Molim Allah spanova tajna da se o toga sečuje. A kod nas baš nešto ima dosta crnih mačaka. ima, ima i kopita na auto. i kopita na, na auto. Kopita na auto, jes. Da se To da se bolje razbije kad udari u nešto. Bolje ispara. Mm. Dobro. Sljedeća stvar koja je uvriježena kod ljudi, meni nije poznato znači da je to zastupljeno ove dosta stvari sve što smo spomenuli su jako uvriježene i zastupljene kod naših ljudi jesu li ili nisu jesu znači i ovu a, sujevjerje i gatanje proricanje tako, a, sudbine gatkama i sihr i šta smo još spomenuli i nošenje ali e, halki i nošenje zapisa i sve to znači je jako, jako jako, jako zastupljeno. Dakle, to smo sve stvari koje smo spominjali. Traženje bereketa na nekim kaburojima, kamenju, nosi se kamenje sa sajvatovice kući, da štiti kući, ali tako da ne bi se spustio bereket u kući, tako to je sve od, od širkom. A? Znači, e, to je od ovoga, znači od sujevira i zlos, zloslutnosti. Od čega? Od određenih e, životinja, predmeta, imena, osoba, bilo čega. I ovo sa što si ti znači od određenih da? Da. da, Je li tako? U određenih dana isto spada pod ovu, je tako? Pa ko odustane od toga da posije nešto utorkom ili da ne požanje četvrtkom, šta je radi? Kao kaže hadith, da kada ešrak, već je širk počinio. Hvala, hvala, hvala, hvala, hvala, hvala, hvala, hvala, to je baš uđenje u pravu da u nas ovdje narod neko, neko se četvrtko drugo ne nešto. Kod nas su tamo spomljali da se ne smije utvrtko. Tako nešto. Da peru radne u petko. Da se ne peru radne petko. Tako da ljuda budu pesinami petko. A baš petak treba da budu da mirišu. tačno. Nema ništa gori od džehla. Merbetethu tijaratu an hađetihi feqad ešrek. Koga odvrati suje jer od njegove potrebe učinio širk. Hm? Nije, nego bilješ ga ima mašmed. Ima mašmed u svom musnedu. I možemo se vratiti na Musned, ovdje spominje od koga je, znači Musned je po imenima, od koji od Asaba, ovo je Abdullah ibn Amr. Pa kod imama Ahmeda pod Abdullah ibn Amr, nas nasiš ovaj hadith, vratit ćemo se. Ne ima sumnje da je ovo uopšte poznata stvar i da nije ovo jedin hadith koji govori na tu temu, ali uvod hadith se baš kaže šta pa kad ešak. Dobro. Sljedeća stvar koju sam htio spomenuti i koju ovdje autor spomenje, a možda nije zastupljena kod nas, ja ne znam, možda jeste, vi ćete prepoznati ili nije, je tenđim. Jeste. Znači, jedna vrsta tog tenđima ima kod nas i jako je zastupljena u medijima. Tenđim je od neđm zvijezda. Tenđim zvijezdarenje, je tako? Šta to znači? To znači nagađanje, odnosno dokazivanje da će se nešto desiti na osnovu stanja u svemiru i na osnovu položaja zvijezda. Dokazivanje da će se nešto desiti ili da se nešto dešava ili da će nešto biti na osnovu položaja zvijezda i događaja u svemiru, koji se vidi naravno. Kao vrijeme puhanja vjetrova, dolaska kiše, e, pojave velike vreline ili hladnoće, suše, promjena cijena, promjena cijena ili da će e, se pojaviti određene zarazne bolesti i tako dalje. A? Je li zastupnjeno? Jeste. I ovo ima. Horoskop, je tako? Ja sam sjetio poslije. Znači, horoskop nezaobilazna rublika u dnevnoj štama. Je li tako? Ovaj, znači, tenđin, dokazivanje e, događaja na zemlji na osnovu položaja zvijezda i događaja u svemiru, on je se može podijeliti na dvije vrste. Prva je da se tvrdi da određena zvijezda ili planeta da je ona sebe. Da je ona sebe. I da ona sama po sebi utiče. Je tako? Da ona utiče na događaje da ona odabira te događaje i određuje. Ko? Zvijezda ili ili planeta. Da ona svojim uticajem, ali tako, da njenim uticajem se događaju te stvari. Jeste li shvatili? Znači, ovo je prva vrsta i ovo treba napraviti razum. Da ona sama po sebi utiče, je tako? ili ne mora biti jedna zvijezda, na primjer sazvježdje čitav. O ovako gledanje je kufr po iđmalu. To je kufr po iđmalu. Jer je ovo praktično vjerovanje da pored Allaha Spanova Teala postoji i drugi stvoritelj i drugi upravitelj u ovom sferi. I da u ovom svijetu postoji neko drugi ko raspolaže stvarima, je tako, i određi stvari mimo Allaha, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. I to je kufr po iđma. Druga vrsta je da se dokazuje položajima planeta i zvijezda njihovom skupljanju i razilaženju da se time dokazuju znači da će se dogoditi određene stvari znači da, da one same ne, ne određuju to, nego da je njihov njihova putanja, njihovo skupljanje, razilaženje, položaj znači planeta i zvijezda upućuju na određene događaje odnosno da ni, ne izazivaju oni te događaje, nego da se njihovo kretanje upućuje da će se desiti određeni događaj. Ovo nema sumnje da je haram. Zašto? Zato što u sebi sadrži prizivanje, poznavanje gajba zajedno sa Allahom subhanahu wa ta'ala. A Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَلَا يَعْلَوْ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ I ne zna niko koje je na zemlji i na nebesima gajb osim Allaha. A ovaj tvrdi da zna gajb na osnovu čega? Na osnovu položaja zvijezda i planeta. I to je isto kao i proricanje ono tamo što smo rekli i kao sihar. Jer i sihar i proricanje, znači i gatanje i ovo u sebi sadrži istu stvar, a to je tvrdnja da poznaje neko još uz Allaha subhanahu wa ta'ala gajb. Kao što kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam, men iktebe se šu'bata mine nuđum, fe kad iktebe se šu'bata mine sihr, zade zadema za. Ko ugrabi jedan dio od zvijezda šu'ba, znači dio nešto od zvijezda, ugrabio je dio od sihra. U kom smislu ugrabi dio zvijezda? Bude nešto na osnovu zvijezda, gato nešto, proricu, je tako? Ugrabio je dio sihra. <clears throat> Dobro. Što se tiče sami zvijezda, znači, ono što je zabranjeno, je zabranjeno su ove dvije stvari gore što smo spomenuli. Prvo, ko vjeruje da same zvijezde utiču na događaj, učinio je širk i kafir je poiđmao, jel tako? Drugo, da ne misli da one utiču na događaj, da Allah smano tela stvara događaj, ali da su one ili njihova putanja i njihovo pojavljivanje ili njihov nestanak, jer određene planete se nekad vidije, nekad ne vide i tako dalje, ili zvijezde i sazvijezja, da to je dokaz da će se nešto desiti, odnosno da upućuje na to da će se nešto desiti ili da će past kiša i tako da je. I to su dvije stvari. Međutim, pored toga i poslije toga ima jedna stvar koja se zvijezdama i položajima zvijezda može dokazivati i što je dozvoljeno. Tako? Snalaženje, je li tako? Snalaženje određivanje strana svijeta i tako. Što se tiče zvijezda, znači određivanje pravaca na, put, na putovanjima, je tako, kroz pustinju ili na moru, je tako? u to nema nikakve sumnje da je to dozvo, dozvoljno i da je to šta? Blagodat, kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا On vam je učinio zvijezde da vam budu uputa, ali ne u vjeri, nego فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ wal u utminama kopna i mora kad se nađeš utminama kopna je tako negdje usred pustinje i pogledaš na sve strane sve ti isto je tako tamo bine pješčare tamo bine pješčare ne znaš ni odakle izdošiš tu tako i na koji stran sad krenu kako ćeš se objeliti se pomoću zvijezda odrediš osnovne pravce i strane svijeta, znaš osnovni pravac iz kojeg si došao i znaš osnovni pravac prema kojem ideš. I tako se orijenčiš. Nema sumnje da je to blagodat od Allaha subhanahu wa ta'ala i da je to dozvoljeno. pa ovde, šta hovalladi ja'ala lakum nujuma li tahtadu biha da se njima uputite fidulomatil verbi vol bahar, da se njima orijentišete na putu, na putovanju, jel tako? A nije kako neki jel tako, krivo tumači i kaže li tehte dubija da se njima uputite, da vam budu uputa upoznavanju čega? Gajba. Jel tako? Pa nema nigdje gdje je ostalo malo mogućnosti da oni nešto iztevile, izokrenu, je tako, a da nisu to, a da nisu to uradili. Pa uzmu ajete koji su upućuju nešto sasvim drugo, pa ih izokrenu da uputi na ono na što oni hoće. A to je šta? Da ih zvijezde upućuju na Irbog Vajr, koji je Allah subhanahu ta'ala ostavio samo za sebe. Kaže Al-Hattabi, što se tiče dokazivanja e, pomoću zvijezda pravaca Kibli i pomoću, jel tako, položaja određenih planeta, to su učenjaci, znači i oni koji poznaju od imama, uradili i nema sumnje da je to od, velike, od njihove velike pažnje i poklanjanje pažnje stvarima vjere, je li tako? I poznavanje stvari vjere. I mi prihvatamo to od njih, jer su oni iskreno onome o čemu su nas obavijestili, kao na primjer, da vide određene zvijezde kod Kjave, je tako? Kad su kod Kjave vide određene zvijezde kako stoje i u kojem su pravci. Pa onda kad se, onaj, kad iste te zvijezde vide na nekom drugom mjestu, kako stoji pomoću toga mogu da se snađu i da se orijentuju i orijentuju i određu pravac i odredi pravac kibli. Da odredi pomoću toga pravac kibli. I mi možemo prihvatiti znači njihove te proračune i njihove neke nasihate u odnosu na određena na određene zvijezde i sazvježde. Jer je to od vjere i od čega? poklanjanja pažnje pitanjima vjere. A pitanje vjere je određivanje pravca kible. Tako. Na, u nama u ovoj situaciji ovdje. Svaki od nas može lahko da nauči šta velika i mala kola. Jel tako? I pomoć velikih kola da odredi pravac sjevernjača. Tamo gdje je sjevernjača, tamo je sjever. Iza leđa ti je jug, desno ti je istok, lijevo zapad. Tamo gdje ti je istok, je tako? I između pravca istoka i juga, od prilike je na 24. stepen, šta? Kibla. Ako uzmemo na 24. stepen, znači malo više prema istoku. Malo više prema istoku, je tako? A to je pravca kibla. A to je vrlo jednostavno, vrlo lako i dozvoljeno. I u tome nema nikakve, nikakvog širka, nikakve zapreke za to. Nakon svega ovoga, te jedna napomena da se akida, ispravna akida, ispravno vjerovanje u islam mora učiti i mora mu se velika pažnja poklanjati. Zato što je to osnova sreće i na Danjalku i na Ahiretu. I zato što nećeš drugačije moći da sačuvaš svoje vjerovanje od onoga što će naškoditi tvom čistom teohidu i čistoj vjeri, tako? i nećeš se moći spasti od širka dok ne naučiš šta je to širk. A nećeš moći biti mu vahid dok ne naučiš šta je teuhid. Je tako? I sve ove stvari treba da se nauči i da se bez izmišljotinja i natruna prihvati. Da se svede znači da osnova vjerovanja bude hitar i sunnet i da se odatle uzima onako kako se razumije ashabi Allahu poslanika sallahu alaihi sallam onako kako su prenijeli, a da se ostrani sve ono što su ubacili stoljećima izmislili ljudi i dodali na to. Jer sva ta dodatna, sve te dodate stvari koje su od stvari širka u stvari šta, unesrećuju te već na dunjalku i nanose ti veliku tegovu i patnju već već na donjavku, jer te ograničavaju, sputavaju. Je li tako? Dovoljno ti je da samo jedan dan u sedmici imaš da nešto ne smiješ u njemu raditi, pa što je to, to smije. Je li tako? A tek kolika će kazna biti na ahiretu zbog, zbog toga. Je li tako? I tako dalje, i tako dalje. Prema tome, potrebno je sve ove stvari detaljno izučiti i prihvatiti se istine, a bate, odbaci. A laž, laži i natrone koje su ovaj preplavile tradiciju našeg naroda odbaci ti i boriti protiv toga i ljude na to upozoravati i podušavati ljude ko se tim stvari. Ima još jedan detalj ovdje koji se spominje vezano za stvari koje su od stvari širka. To je traženje kiše ili očekivanje padanja kiše sa pojavom. Ovdje tako kaže sa pojavom. Misli se sa pojavom zvijezda. Sa pojavom zvijezda. To je, znači, ne samo da se očekuje kiša, nego i kad kiša padne, šta? Da se pripiše padanje kiše pojavom određene zvijezde ili njenim nestankom. Da je kiša pala zbog čega? Zbog pojave određene zvijezde ili njenog nestanka. I ovo je bilo rašireno među Arapima. Bilo rašireno među Arapima u Džabilijetu. Pa kad bi pala kiša, onda bi govorili pala nam je kiša po pojavi toga i toga odnosno po pojavi zvijezde te i te. Želeći time, znači pojavu zvijezde. Govorili su, znači imali su određena ubjeđenja. Kad bi se pojavila ta i ta zvijezda, govorili bi uvijek šta pašće kiša. Ili kad padne kiša, pala je zbog te i te zvijezde i tako dalje. kakav je propis ovakvog objeđenja? Svakako onaj koji vjeruje da je kiša pala uticajem te zvijezde, to je širk i veliki kufr, je tako? Veliki širk i veliki kufr koji izvodi izvjer. I ko takvo objeđenje ima kefir. Tako su vjerovali u džahirijetu, Arapi u džahirijetu prije objave. A ako vjeruje da zvijezda ne utiče na to, nego da Allah subhanahu wa ta'ala daje kišu, ali da je Allah subhanahu wa ta'ala odredio je tako, da kad se pojavi ta i ta zvijezda da padne kiša, je tako? Ovo ne doseže do velikog širka, ali je od malog širka. A to nije nikakva utjeha, ako je nešto od malog širka. Je tako? Nije nikakva utjeha. To je opet šta? veći grijeh od svih velikih grijeha, je tako? To nije nikakva utjeha, nego samo je utjeha u smislu da ne izvodi izvjere. Ha? Pa nije nikakva utjeha. Ha? Nikakva im utjeha nije. Ako je večeru, onda su se pravo već Ha? Dobro. Bilež ima Buhari i Muslim da je Rasul sallallahu alaihi sallam klanjao sabah na Hudaybiji na tragovima kiše. Znači, kiša je pala te noći. Pa kad se okrenuo poslije namaza, okrenuo se ljudima i rekao Znate li šta je rekao vaš gospodar? Rekli su Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Rekao je Asbeha mine ibadi mu'minun bi wa kafir. Osvanuli su moji robovi vjernici u mene i kafir u mene. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب Što se tiče onih koji su osvanuli i rekli pala nam je kiša Allahovom blagodati i milosti, je tako, prema nama. Oni vjeruju u mene, u Allaha, je tako, a ne vjeruju u planete i zvijezde. وَأَمَّا مِنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنُوءٍ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنُ بِالْكَوَاكِ A što se tiče onih koji su osvanuli i rekli, pala nam je kiša zbog pojave toga i toga, mislić na zvijezde ili tako ili planete, on je kafir u mene, u Allaha, a on vjeruje u, u planete i zvijezde. Ja ne znam, imam ovaj pojava kod nas, imam ovakvu stvari kod nas, ali u svakom slučaju da se zna da je to od prvog džahilijeta, ako bi se slučajno i nećemo koji tu viču. I ima ovo sad ovo nešto koje je lomio ruku, koje pa se je udaralo, koje je ovo nešto što mhm. mu daži i kada. Pa se mu izjasni. Kad padanje. Pa nije jedna ima. Zapravo je vremeno, kad bi joj zavoli rame, da mogla bi zove. Ovo ima objektivni stvari, znači u tem da e, se pred padavinu promijeni atmosferski pritisak i da, i da to utiče na raspoloženje, na raspoloženje svih ljudi. A ako je neko inače bolešnikav i već povređivan i tako dalje, da on jače to osjeti, više primijeti. Jer povrede, uvijek povrede šta i krvnih sudova, ne je mi završeno. Kad je metu nevime, ovdje je Ima je tudi praktiku ima, u podatku na našem terenu. Ova, ezan se uči. Ova, in... Da meleci čuju. A? Da meleci čuju, pa da prenesu. Ezan se uči i šta još se radi? I se se sinija, kaške, i tako da tu da da da da da je to zabor. Jer šta je radio Rasul sallallahu alaihi sallam kad ne ima kiša? Put je do. To je bilo jedno na Vimberu. Kaže o Resul Allah poskapaš stoka od žezdi, od glavi. Sve nam se kosmušni. Moli Allah sallallahu alaihi sallam da padne kiša. Rasul sallallahu alaihi sallam na Vimberu digne ruke i prouči do Allahove skine lepen u lipe, henijen marije i tako da. I kaže nismo ni izašli. Već se oblak skupše i poče kiša. I onda je padala, padala, padala do sljedeće žene. I onda uđe isti kaže ja vas Allah. Voli Allaha, poplavi se. Da zaustavi kiša. Pa je Resul sallallahu alaihi sallam digao ruke za ovoj Allah spano tada šta? Allahumma havalej na la alaihi. No tako. Pa je kiša prestala. Znači, u svakom slučaju, ako nema kiše, do Allah spano tada. Ako stalo pada i opet uništi sve, opet do Allah spano tada. To je prenešeno sunca. Nije nikakve jezane, nikakve sinije, ni tepsije, ni kašike. Nije kašika, nije bilo u sunnetu više više je ovo prstima, no tako, pa se ovako malo i da. Znači, bilo je vrježnjeno ovdje u Bosni, kad kisme dobu prije, kad pravi pira, pa kada minaju ovako, pa ovako. Jes, ono što je, ima podloge, jeste da se onaj promjeri, znači odjeća, rida, onaj grtač gornji, što je bilo na desnoj strani da se promijeni, da se stavi na lijevu i tako da se zamijeni. To ima osnove. Kad su kući dove? Na kišnoj dove. A neki su protumačili da je Resul Salah je sedem toliko odizao ruke da su se prsti, vrhovi prsti uvraćali. Je tako? Toliko, htjeli su da objasni koliko je visoko digao ruke da se vrhovi prsti uvraćali, na, pokazivali na zemlju. A onda su oni okrenuli ovako jer nisu shvatili o čemu se radi. Znači, Zabud. Ne treba ne učiti jezara, pogotovo te sinije i peške, to može grom trebati vašu siniju, zato što je od železa. Što se tiče mjesec. ja ne mogu da shvatim da krajevi njegove mogu ikad biti okrenuti prema zemlji. To je nemoguće. To je nemoguće. Zašto? Zato što je mlađak uvijek obasjan sa donje strane. Sunce ga preteklo i otišlo prije na zapad. Pa tako? I uvijek je obasjan dozno. Šta to znači da će ona porutka biti šta? Ipak uvijek s donje strane znači obasjan. Ne smije. Ali u svakom slučaju takvo onaj, gađanje, praćenje je onaj, od ovih stvari, od ovih. Ali kažem, ne, ne mogu da shvatim da može biti to okrenuto. Ne, mi ćemo ako zađe crvenimo sunce, mora biti kiš. To opet može prema oblacima. To ima veze sa oblacima. Znači nije zbog kretanja sunca ili nečega. Sunce zalazi svako večer ali ako je zašlo za oblake, znači vjerovatnoća je šta? Pogotovo na zapadu i kod nas često sa zapadne strane dolazi te struje koje... Jest. Znači da bi u toku noći ti oblaci koji sad su daleko na horizontu mogu doći mogla pasti više. Zato ovo ima kred mene neće mokre ljudi. Pa Tako da nije to od ovoga, ali ovo sa mlađakom što gledaju kako statu, jest to. Ovdje zbog čega je ovo sad ovo posebno onaj još i kad se ne prepisuje znači da sama zvijezda daje kišu ili da utiče na padanje kiše. Zato što se u tom slučaju šta blagodati koje Allah smano tela spušta pripisuju nekome drugom ima Allah smano A obaveza robova je šta da priznaju blagodati Allah smano tela da priznaju blagodati i šta još? Da zahvaljuju na tim blagodatima. Kome? Allahu subhanahu wa ta'ala. A ovo je šeitan uljepšio samo radi čega? Da na najvećoj blagodati, a to je kapi koja dolazi s neba i bez koje nema života na zemlji, to je najveća blagodat šta? Ovo dunjalučku. Znači, ne, ne govorimo blagodat vjere i dina i ispravne vjere je nešto posebno, ali ovo u dunjaličkom smislu kao najveća blagodat i kiša, jel tako? Bez nje nema ništa na zemlji. Da se tu, da šetan uplete pa da se odvrati od zahvali Allaho subhanahu wa ta'ala i priznavanja te blagodati Allaho subhanahu wa ta'ala. Pa ako priši, pripiše blagodati onome od kog nisu došlo šta učinio je kufr, učinio je kufr u smislu zanijekao je te blagodat. Kufr, kufru nijana. Kufr u blagodat. Zanijekao je te blagodati i učinio širk u Allaha subhanahu wa ta'ala kad je te blagodati pisao nekome ili nečemu drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Kao što kaže kažu izvišeni, Ja'rifuna ni'mata Allahi thumma yunkirunaha wa aktharuhum al-kafirun. Oni znaju Allahove blagodati a zatim ih negiraju i većina njih su kafir. Većina njih su kafir. Devi resti koliko ima do djeci? Dobro. Tu. Do jaci, do jezana možemo još jednu stvar ukratko da objasnimo za Allahovu pomoć. Allah subhanahu wa ta'ala glavno je pravilo šta? Da se Allah subhanahu wa ta'ala veliča i poštuje. da Allah subhanahu wa ta'ala voli da se veliča i da se poštuje. Je tako? Da se izražava poštovanje prema Allah subhanahu wa ta'ala. Zbog toga je potrebno izbjegavati i ne smiju se znači određene riječi izgovarati kada je pitanje Allah subhanahu wa ta'ala. I mora postajati određeni edep prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Je tako? Nešto što ja i ti jedan drugom možemo reći. Ili što se smije reći u pravu nekoga drugog. Od ljudi i drugih stvorenja. Ne smije se reći kada je u pitanju Allah subhanahu wa ta'ala i to nije od edeba prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato što takve riječi šta izražavaju, odnosno ne izražava se kroz njih šta veličanje i poštovanje prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Od tih riječi koje nije dozvoljeno reći kada bi pitanje Allah subhanahu wa ta'ala jeste selam. Selam. Nije dozvoljeno reći Esselamu ala Allah. Neka je selam na Allaha. Zašto? Zato što je selam dova za muslimana, je li tako? Gdje se radi o traženju selameta onome kome se taj selam u kući od zlata spas od zla. Znači, kad kažem Assalamu alaikum, uputio sam dovu za tebe da te Allah spasi od zla. Tražim za tebe selamet od, od zla. Allah subhanahu wa ta'ala je taj od kog se taj selamet traži. Jel' tako? Pa kako onda se može taj selamet tražiti njemu? Nije od edeba, jel' tako? Jesmo shvatili? Selam se od Allaha i selamet se od Allaha traži, a ne traži se njemu. Allah subhanahu wa ta'ala je taj od koga se moli, a nikako se ne moli za za njega. A nikako se ne moli za njega. Zašto? Zato što je on savr savršen. Apsolutno neovi neovisan. Apsolutno neovisan a onaj za koga se dova traži je ovisa. Je tako? Pa ako traži dovu za sebe, to je izraz tvog obudijeta i tvoje ovisnosti i potrebe za Allahu subhanahu wa ta'ala. Istovremeno priznaješ šta Allah subhanahu wa ta'ala da on tebe ne treba i da u ti nisi potreban. Zato ga mo, moliš. Je tako? Zato on zbog njegove neovisnosti i savršenosti ne upućuje se dova za njega. I on je salim čist od bilo kakvog nedostatka. I on je taj koji daje selame. I on je selam. I od njega je selam. Jel' tako? U sahihu od Ibnu Esaudara del Mahan bili smo sa Allahom i poslanikom sa Allahom na namazu. Pa smo govorili Esselamu ala Allahi min ibadi. Esselamu ala furan wa furan. Govorili smo namazu na tešehudu. Je tako? Neka je selam na Allaha, neka je selam na tog i tako, na tog i tako dalje. Pa je rekao Resul sallallahu alaihi sallam, nemojte govoriti Esselamu ala Allah. Ne govorite selam na Allaha, fa inna Allaha huva selam. Zaista je Allah sam, On je selam. Sam, On je esera. To jest, sam on je čist od svakog nedostatka. Jeste li ovo shvatili? Najbolji dokaz za ovo je i hadith Hadidje radijallahu anha. Kad je dolazi Resul Salani se ne kaže, evo, dolazi mi Džibri i prenosti selam od Allaha subhanahu wa ta'ala sela od Dživrila, tako i od njega. Pa šta kaže Hadiđa? Neka je selam na tebe, Allah, poslaniče i na Živrila. A ne spominje? Allaha. Ha? Pa ovdje upući našto na oštrounost jedne žene. Kao što kaže Resul sallallahu nije upotpunila od žena koje su se upotpunile, tako? Osim četiri, i od njih spominje Hadiđa kod Jelma Hanja. Dobro, uglavnom ovo ste zapamtili. To vjerovatno nikad nije ni naumpalo, ali ako biste od nekog čuli, da zna. Drugo, ovo ste sigurno čuli, ovo drugo. Nije dozvoljeno reći u pravo Allaha subhanahu wa ta'ala i nije nikako od edeba da se kaže u dobi na primjer. Allahum akfirli in šijet. Gospoda, gospoda, oprosti, o Allah, oprosti mi ako hoćeš. Je tako? To nije dozvoljeno reći. Zašto? Zato što se potreba od Allaha subhanahu wa ta'ala traži odlučno i ne vezuje se za njegovu volju. Zašto? Zato što nema nikoga ko Allaha subhanahu wa ta'ala može namještiti natjerati i privoliti. Naprotiv, sve je šta? Podložno njegovoj volji. I sve je šta? U okviru njegove volje. Prema tome nema potrebe da dodaješ ovo ako hoćeš. Je tako? To nije edep. To možeš reći nekom od svoje vraće. Pomozi me ako hoćeš. Je tako? Pa ostaviš na volju. Je tako? A Allah subhanahu wa ta'ala ne ostavlja i na volju. Je tako? Zato što inače ništa se neće desiti bez njegove volje. Ali od njega traži odlučno. Kao što kaže u sahiju od, Ebni, od Ebi Horeira od Elan da je rekao Rasul sallahu alaihi sallam La yakul ahadukum Allahu akfir in shi'at. Niko nek od vas ne kaže o gospodar, o Allah, oprosti mi ako hoćeš. Allahumma rahamni in shi'at. O Allahu, smiluj mi se ako hoćeš. لِيَعْزِمَ الْمَسْأَلَ neka odlučno traži od Allaha subhanahu wa ta'ala fe inna Allaha la mukriha lahu. Pa zaista Allaha subhanahu wa ta'ala niko ne može natjerat na nešto, primorat na nešto, prisilit na nešto. Nikoga ne može ni nešto prisilit. Ali ti od Allaha subhanahu wa ta'ala traži odlučno. Kod muslima u istom ovom hadithu veli ju'addim ar-ragba neka uveliča, uveliča što više uveća svoju že, želju. Što veću želju neki iznese Allah subhanahu wa ta'ala. Zašto? Fa inna Allaha la yata'adamu shay'un a'tahu. Zato što Allahu ništa nije krupno što dadne. Što god dadne to Allahu subhanahu wa ta'ala nije ni teško, ni krupno, ni, ni vrijedno kod njega nešto. Razumijete? I još jednu stvar za Allahovu pomoć do ezana, od stvari koje nisu dozvoljene kada je pitanje Allah subhanahu wa ta'ala, jeste <clears throat> zaklinjanje na Allah subhanahu wa ta'ala da neće oprostiti tome i tome. Od Džundub ibn Abdullah radijallahu anhu kaže da je Resul sallallahu alaihi sallam rekao, rekao je čovjek Wallahi la jagfiru Allahu li furanu tako mi Allaha neće Allah uprostiti tome i tome. Pa je rekao Allah subhanahu wa ta'ala men zelladi je te'alli alaije an la agfiru li furan ko je taj koji se zaklinje na mene da ja neću uprostiti tome i tome. Inni kad gafartu lahu. Ja sam tome oprostio wa ahbabtu amalake. A tvoja djela sam upropastio. A tvoja djela sam upropastio. Bilježi ga ima muslim. Pa, zbog čega je došlo do, do ovoga? Zato što je ovaj, šta loše se ponio prema Allahu subhanahu kakvi. Zakleo se na Allaha da Allah neće oprostiti tome i tome stvari, već je presudio prije Allaha subhanahu wa ta'ala i donio presudu šta? I samom Allahu, ili tako? I Allahu je presudio kako će Allah presuditi, ili tako? Već mu odredio Allaha subhanahu wa ta'ala kako će Allah presuditi, a to je njegovo neznanje o Allahu subhanahu wa ta'ala rububijetu i samo šta? Zadovoljstvo sa sobom, odnosno zadivljenost zadivljenost sobom i svojim dijelima. Pa kad je pokazao zadivljenost svojim dijelima, Allahu je njegova dijela uništio. Allahu je njegova dijela uništio. Allahu je njegova dijela uništi. Ovo svakako obuhvata šta? Obuhvata grije, grije, ali tako? Zašto ovo napominje? Zato što mi svi tvrdimo za keatira kad udme umre na kufru, šta da mu Allah neće? Uprosti. Ali tako? Kako to smijemo tvrditi? Pa ovo je za grijehe, tako? Neće Allah uprostiti tome i tome zbog njegovih grijeha, je tako? Ali ako čini kufr i šir, Allah subhanahu wa ta'ala nas je naučio da neće to uprostiti. Inna Allah la yaghfiru yushrike bi. Allah neće uprostiti da mu se čini šir. Šta još? Oma kana lin nabiyyi والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب النار Jel' tako? Nije dozvoljeno ni poslaniku, ni mu'minima da istikfar čini, da molaj za oprost mošricima, makar bili njihovi bliži rođaci, nakon što im je postalo jasno da su šta? Stanovnici vatre. Vidi, kako im je postalo jasno da su ovi stanovnici vatre? Zato što su preselili na širku. Jel' tako? Znači, ovo ne spada u ovu. Pa kad mi kažemo teško tome i tome, ako se ne pokaje, završite na dnu džehennema ili bit će u džehennemu, to govorimo zbog njegovog kufra koji pokazuje, je li tako? Ali smo opet ograničili šta ako se od toga ne, po, ne pokaje, ako na to ne preselimo, na tom kufru na kojim je sad. Međutim, ne smijemo reći za nekoga ako čini neki grijen da mu neće, ali oprosti a pogotovo se ne smije niko zakljeti na Allah, da Allah neće prosti, ako čini neke, neke grije. I to je čuvanje, znači, jezika od određenih riječi, kao što kaže Borero Djallavan, progovorio je u dodatku, znači, ovog istog haditha, takelleme kelimetin auvehat dunijahu a afiratev. Ovaj je progovorio riječ, izgovorio riječ koja je uništila njegov dunjavu i njegov afiratev šta zakljuje se na Allaha da Allah neće oprostiti tome i tome. I to je ono što sam imao najavio da će raz da završi. Hvala Allahove. Vaše i samo zapamtite. Hvala Allahove. Hvala Allahove. Hvala Allahove.